gora beraz askak ditu gaur egun pagatzen uh, eh, ama bost postu eterdi, behaz eh, ama bost postu horiekin eh, egiten alda zerbait ala ere, ez baldintza uh, oberenetan, baina zerbait eginen du. Baina ez da egoera normala, behaz uh, ortarako, eh, ustut uh, lehen bailen beharko diegu uh, zer den egoera normala, nola nahi dugun lan egin, zer den gure lana eta ofizioa, nahi baita bai ezkuntza, baina baita ere Euskararen uh, eta Euskaldunen uh, sortzea iparaldean. Lanun batuntan, hauen, goizeko meketan eldu da eskuntzako ministroa, eh, Jean-Michel Blanquer, behaz, gomitatzen ditugu gurek buda sokuziak, Pauera joaitia, bere ajera eta etorria egiteko Euskaraz eh, Departamentuko kapitalana.